Штафетата с Олимпийския огън продължава своето интензивно и емоционално пътуване във Франция. Огънят вече е в Тулуза, като градът кипеше в очакване на този момент, местните бяха зарадвани от страхотна празнична програма, много представления, спортни дейности и игри с публиката. В много емоционален момент се превърнаха демонстрациите на биатлон в инвалидни колички и футбол за незрящи. Штафетата с Олимпийския огън прекуси всички забележителности в околността. Антуан Дюпон, харизматичният капитан на отбора по ръгби на Франция беше последният въклоносец за деня. Олимпийските игри в Париж ще се проведат от 27 юли до 11 август.